Zaubona, bai, zakean nuntik horra den hoi, bena egerdi hune, behazale guziar egerdi sortzi minutaz iganik zeberi emankizunean gela, baitugula aipagai hanitz, internet xarea zertan den baigorin, hoi, aipatuko dugu jojo bidartekin, Titi Garrikal jiren zaitu eguneko menua, ah, menu, uh, ah, kronikaekin Aldi hundan sushi eta smintzatuko zaitu laik Joki eta iganengia eguerdi terdi gabe berieak ondotik Eta berien ondotik eh, glifozat delakoa dugu aipatuko Oropar batarsuna, arsuna, Monsanto eta Osagari aipagai ordin Eta urrentuko dugu emankizuna Turkiaen ezagutzaekin azken aintzineko uh, kronika ukenen dugu laik Ben hor eguerdi sortzi Eta erran bezala bezala eguerdiko aktualitati lajun gitin internet aipatzean. Eguerdiko aktualitateko gaiak kazetalaia ekin. Jobidar, eguerdion. Bai, eguerdion, zuri ere? Eta hor gira eh, baigoriko xare, internet xareaz mintzatzeko, izan de beita intzinamendu ba, batzu haste untan, zertan da edo egoraren eh, argazki bat egiten aldi guzu? Bai, hori da, beraz, eh, materiala berri bat hor estrenatua izan dena, bai horriko, beraz, postaren gibelean den telefona zentralan, eta hori da, bereziki, Eh, Baigori, Banka, Aldude, Urepele, Iruregi, Arnegi, Esteren Zubiko, beraz, eh, mila eta segihun bat etxeetarat, internet eh, ibil moldea, beraz, hobetzeko gina den eta estaratua izan den materiala, egia da, beraz, azken demora hauetan, jende hainitz plenizirela, enpresak ere bai, hor, internet zela behar bezala martxan, Eta normalki teknika eta instalatua izan den materiala horren eh, hori esker, normalki uh, eh, obetua izan behar diteike uh, le debi deitzen dena edo emaria eskuaraz, eta hor uh, uh, megabit uh, bat edo bi segundoko balimazen abiadura, beraz pasatu behar diteike amar amabost megabitetarat, beraz amar aldiz uh, laizterago, saluago izan behar diteike, beraz pasaia hori, ondorioz, biztan dena, dokumentuak fiteago diteizke eta bai argazki, bai uh, bideoak ere, erreskiago pasatu behar diteizkela Hori da, itzemana izan dena, eta hori guzia sartzen da, plan orokor batian, eh, zeren eta lege bat boskatua izan da, eta errana izan da, helburua finkatua, eh, abiadura haundiko, Uh, beraz internet uh, behar dela bai uh, irietan ezartzen ari da biztan dena, baina gero kanpainetan edo baserri munduan ere behar ditaikela ezari bimila eta ogoiko hori da finkatu duten helburua eta hori uh, jardesteko da urratz hori bete izan. Eta horrentako ordin baigorin uh, materiela kambiatu diela, untxe igan kambiamen hau? Be bai, hala, hor... Horzen, eh, eta baiuriko hausapesak berak erran daukunez, beraz gauzako bitu zirela, baina eh, jende bakotsak beharko du frogatu egia erran, eta jende bakotsak beharko du eta eh, urratza ere egin, zeren eta materiala berria instalatua izan da sarean berian, gero etxean berian, etxetik jendek beharko dute lotura egin eta hor duten eta internet eta fornitzailearekin beharko dute, anzon degrupe direla erran eta eh, beraz deblokatze hori egin. Horai ADSL-etik VDSL-erat pasatzeko gizan. Balin bazaleago juiten den gaiza bat Bai, normalki, la, saluago izan behar da, dudarik eh, gabe. Ez da hori oraino eta sare optikoa, eh? naiz eta gune batzuetan baliatua izan den horretarako, ala ere ez da etxe guzitarat elzen eh, sare optikoa irietan eh, bezala, eta hori da beste kezka bat, hor eta sare optikoa, beraz, uh, zuntz optiko hori instalatzen ari baita uh, toki hainitzetan, Eh, hirietan irietan eh, hor eh, beraz orange bezalako beste instalatzailek eh, zarri dute erreski irietan, jena hain izbaita aldiz kampainetan ez da ekonomikoki hain interesgarra hoien zata eta horregatik departamenduak bere gain hartu zuen beraz horren segidatzia bereziki kampainetan eta hori plangintza orokor bat ari da finkatzen en departamentu guzian, eskualeria barne, eta hortan segida ere hartzen du eh, Euskal irigune elkargoak, e, beraz horiek ere ardura, arduratzen dira sail hortaz, eta ikusten ari dira, beraz nundik nola pasa, behinan eh, argangura handiak dira, zeren eta ikusiak izan dira eh, planoetan edo xedeetan, baigoriko gunea ez da osoki beraz e, serbitxatua izanen eta izpi, edo sare optiko horren bitartez eta horregatik ere dituzte arrangurak ere plaza arazi. Behar bada, horrengatik ere dira ernatu orai den sare huri, usaiako sare huri ubetzeko urratxetan. Ados, ordin uh, baigorriko lekik OSL-a jabilik eta zertan da telefono sarea? Hala, hori ere, da, helburuetan finkatua izan dena, eh, hor eh, legez, eh, eta e, kampainetan e, orai iruze eta baita ere lauze edatu behar dela, lauge beraz egin molde hori beraz te, bitartez ere harremanak erresteko gizan. Egan da hor teorikoki asteko departamentuan populazioaren euneko larogoita amairu lauge eta erabiltzen alduela, duela, E, eh, egiazki gero terrenuan eta tokian tokiko ibiltzen girelarik ez da agasola. Eta preseski hori dute azpimarratu hor ziren tokiko hausapesek. Zeren eta e, hor aldude, urepele, banka aldian ezagia izan da berriki udauntan antena bat eta hori eh, galdegina izan baitzen, eh, finkatu izan zen legearen arabera, kampainetan ere fornitzailek, ere garren artian akoma diten eh, sartzeko behar diren instalazioak antenen bitartez telefona ongi telemo, telefona mugikorra, eh? ongi ebitzeko gisan. Ezagia izan da antena bat, iru, ge eta moduko eh, teknika erabitzeko gisan, baina errandute hau zapezek e, eh, ez dela martxan, Tokia initzetan ez dela pasatzen, Eta ordean galdea zuzenki egin dute horzen Akitania berriko deraz orangeko zuzendari nagusiari. Eta horrek, eh, bon, pixka bat genatia egia erran, baina erran du, bon, hori ikusi beharko zela, arazoa zela, hor, eh, lau fornitzailen artian, buig zela hautatua izan edo, berak zuela itzeman, eta egindu funtsean, eta instalazio hori, eh, bankako antenan. Eh, bainan eh, orangetik zutela horiek kontrolatzen, bainan eh, hitz du, beraz ikusiko zutela buigekoekin, ea zertan ziren arazoak eta ea hobetzena ahal ez, normalki, hobetzeko gizan. Beran, ikusten duzue, e, paperian markatua da, beraz, lau ge, beraz, sarea edatua dela toki gehienetan, populazioaren larogoi mairu Eh, biltzen duela gure departamentoan, errealitatean, ez da arrasora, iruge ere, ez da tokien izetan eh, eh, ibiltzen. Bai, teoria, teoria eta praktikaren arteko ezberdintasun handi edo alde bat bada. Eta telefonan zer da, interneten bezala, uh, idietan dira entrepresa pribatuak egin dutenak etekinen biltzeko, eta, uh, eta dirurik ez den tokietan edo baserigunetan hor uh, publikoak du uh, ordaintzen? Orduan, uh, xuxen ez dakit nort duen pagatzen, baina eh, behartuak dira, eh, behartuak dira beraz uh, fornitzaileak, SFR, Orange, Buig eta, eta, eta beste batzu ere dira, behar badat, toki batzuetan, baina horiek dira, behartuak dira beraz instalatzia, eta hori ez dakit xuxen nort duen pagatzen, baina bai pentsatzen dut uh, podere publikoek ere parte batean hasteko beharko utela uh, ordaindu, eta azteko sare optikoaren zatere, gana izan da, sare optikoa beraz edatzen ari den hori, eh, hor berriz negoziatzen ari baita, edo berriz ikusten, kloz de Revoyur delakoa baita eskoaleriko kontratuarekin, edo kontra de plan eta region, eta hortan txartzen da eskoaleriko kontratua, eta sail hortan, diru parte handi bat izanen da, sare optikoaren zata, hor eh, estadua, departamendua, eskoaldeak, bakotxak, kamar bat milion euro ere, zerriko baitu dute hortarako. Ebe mila esker xeetarzun guzi orientzat? Eta informazioa, eta informazioa Me... edaz, bai eh, internet xarea eh, hobetzen ari dela? Hala, obetzen ari, baina uh, pentsatzen dut oraino gaia main gainean izanen dela, eta beriziki, xare optikoa ipatuko delarik, oraino beraz uh, izanen dela galde eta eta, eta ez da bada ere main gainean. Bemin esker. Bemin esker. Zuniko erdiko aktualitateko gaiak, kaseta laia ekin Eta musikaz jarrekitzen dugula la OAI Seamaiz taldiaekin ekin Seamaiz Bilboko Orkestra Sinfonikoa ekin Ai Saikulaik kantoe hau emaiteko baina niretzat teoria faltzu bat da e nessa escuta nire utz guztiak, ta enaiz askuta. Ze amaizeko kanta isa gynin hor, Bilboko doia orkestra sinfonikoa ekin aizena, eta gaur izeneko kantoia batia hurako bizpahiu kanto egutien ez, gai dienak interneten, juiten balin baside, eta hurako estilua amaite balin baduzie Zeberri emankizunin jarrikitzen dugu, eta aldi eguneko menu, edo titik harrikaltek prestatu din kronikaen tenoia dugu. Egun shushia dakitenek diote Japoniako gizan jatiak osagari ekarten diala. Aizoko sopa etxekua beno hobeden bezala hebene egzotismoak erakartzen du. Japoniako sushia zer den. Nulaz ote sano da. Ba, simpleki, arain gordina, itxas belhar eta erriza baizik ez dielakoz. Deuze gizenik beraz eta ordian haitu jalia entako. Frantziako estaduan azkun urte hoietan ikaragarriko arrakastaen hartzen aida. Supermerkatiak izan Auchan, Leclerc, ala Casino, sushi eskentzen hasi dira. Aipatu supermerkatu hoiek, boboei gustatzen zaien hatu huni esker banabeste zazpie humila euroko bat etekin egiten die. Hatsarian eran bezala, sushia arain fresk eriz aminibat, gatz apur bat eta sukre kosia ikin egina da. Hatik, supermerkatietan edieiten dena ez da etxit ber errezeta. Adibidez, sukre arunta egarteko partez, glukozako ziro delakua jabilten da. Butiga hau ekei maltzura da. Badu bertute berhezi bat. Asian sensazionia kentzen du. Hots, janago eta betigo hor glukoza espalitzaski, gue eki sorgiako janhai mitikuai delako kana sukru undarekin egin melaza bate gehitzen zaio. Artetik eraiteko, ber melaza egarten da industriaentako hasten dien xeri eta behiei emaiteko, apetitia handiazten deie eta txestu askarian gizentzen dia. Oenbu, sukrekente ekarpen hunek Xuxi jalia gizenazten du eta haboen jateko gogua sortzen deio. Beraz, xuxiak ez gizentzeko bertutia galtzen du. Industrialki ekoizten dien janaiaz aien heinian aipatu ote behardea hebene delako ö famatiak kausitzen diela. Bestiak beste, e seiehun eta hoita bata edo glutamat monosodik delakua erhauts xui kimiko bat da, haue ezagutuik goxiaren sortzeko. Muni eskergia uenak eta uenak sofan hedailo telebistai so egoiten xips jan eta jan eta jan eta ezinekuaz. Erhautsunek beste uste gabeike ekarten dutu. Arratuetan egin eksperientziek jakutsi die kortex edo burmuñ ala hyneko zelulak emeki emeki ehaiten dutiala baldin eta prefosta, glutamat modosodik hortaik arrahenki hartzen balin bada. Beste etxo bate badu sushi industrialak, e ehuneta hoita bedeatzia. Petrolaekin egin butiga bat da hau, bilhuen tintatzekoe jabilten dena. Bestiak beste, asma egzema eta alergia ezberdinak sortzen dutu. Pentsa arriskuk gabekua denez. Estatu batuetan debekatuik da. capitalisme alta badakigu kapitalismoa templua den nazio hau ez dela baitez bada arauekin untsa konpuntzen. Azkenik, sushi gourmet deitzen plat berhezi sumaitetan jakur leiteke peut causer des effets indésirables sur l'activité et l'attention des enfants. À part ça, y a pas de sushi. Eta eskerrikan iztitika egerdi hoita 6 minutaz iganik joki eta igaiteko tenoia Zeberri uh, emankizunien gelaz eta berrien ganazunen gai egerdi eterdita Bena horrentako hoia beparka 6 zumait baitugula Iabazazteko heben galtu bi galtu dutugula ikitika kronika Juntas lehenik nuntik horra dia sushiak ze herrialdetaik jakin nahi nuke eta bigeren galtua sukriain partez ze jabilten da industria, industrialki egiten dien sushi etan 0 bos bos bedatzu eta sortzi hoita bedatzu lautan hoita zazpi telefono zemakila deit balin baduzie ara postu bat edo esiatzeko ez balin bazide segur e eta momentukoz bot sumaiten arrezagutzeko pada ebai Du sie wei beyan en suten Bai, eskon baino gehiago, de facto, gaur egunean, eh, Kataluniako autonomia estatutua suspenditua dela. Eh, ez dute gainera egin legeak finkatzen duen ezala, Madrilen, baina de facto eh, ekonomia kontrolatzen dute bat eta poliziaren kontrola hartu dute. Espain estatua azken amarkeretan, beti ukatu duela bere barnean diren erriaren adierazpenak. Pasarte historiko hori hain lotxagarria zen, e, Frantziako agintarientzat eta Frantziako gizartearentzat neurri batean. Beharko dute bakotsak bere inala egin, behaz deitu orange, orange pasaraziko ditugu behaz berdiren zenbakiak. Eta lehen behaz sale bat badugula egerdi hon. Egerdi Nuntik deitzen duzu eta zer duzu izena? Uh, makiatik. Juliet. Makiatik atzoko jabazlia. Uh, ze rabosientako edo ze galtuentako? sushik nundik japoniatik. horra. Eta zertaz interesatuk? E, sinemako Beste sartze bat entako? edo zein euh, filma ikusteko. Ados, ah, ados. Ah, bon, uh, batutzu ez, hius pala huia bazik? No, mi deskera nitz. Ba, Deuzet, azta eskerik anistu iparte Allez... Atxaldeon, mire bai, esker. Bai, berri jan, arresti hun bat igan eza, badugula wano galtro bat, eh, sukrien parte ze, jabilten da ya, eh, sushi industrian eh, egiten dena, hoi titika rekaltek kuntatu ikuai behan eta bot sumaite bai arreza yutzeko prada, segurniz botz bat uh, arreza ez bazile segurre da itzen argita itzie, zelo bos bos behatzu, hogeita sortzen hogeita behatzu, lautan hogeita saspi. Bai, arriskoan baino gehiago, de facto, gaur egunean, eh, Kataluniako autonomia estatutua suspenditua dela. Eh, ez dute gainera egin legeak finkatzen duen zara, Madrilen, baina de facto eh, ekonomia kontrolatzen dute erabat eta poliziaren kontrol hartu dute. Espainia estatua azken daetan, beti ukatu duela bere bernian diren erriaren adierazpenak. Pasarte historiko hori hain lotxagarria zen, e, Frantziako agintarien eta Frantziako gizartearen zat, neurri batean. Gizala bigerren behazare bat bat egura egur dihun. Bai, egur dihun. Nuntik deitzen duzu eta zer duzu izena? Daniel Lekornetik. Daniel Lekornetik. Lekornetik. Eta zuen galtuentako edo zuen jarra postu? Ba, ez da Prieto. Ah, bai, botza, botza reza duzu. Geronimo Prieto, bai, bat zuzun. Zertaz interesatuik, bakizia zer bat egin du ezaian? Ez dakit dauz. Badizugu edo eh, hor bakik eh, badela festival amerik Latine hoi miarritzen eta tako baitugu filmak ikusteko prada Arratxuntan ba-, beita ebai konzertu bat eh, hau Alexi Cardenas eta Reko Veko ena horrentako badugula leku ebai eta hala, surtut hoik dutugula egunkuan Zerbait eta? Hemen zuhori Bai, ordin ze Arratxuntako konzertia edo film bat eta Konzertia adetzen dut Bon, erratzuntako kontzertia erraiten daizut nunden uh, guri irratian duzu zuet txartela, haidu. Eta bi txartel bat utzu zuetako. Ados. Eskerik haniz Esker. Ez da azken behaz ale bat bat dugula omen, eguerdi hun. Eguerdi hon. Nuntik daitzen duzu. Bilaretik, Bernadette. Bila... Nuntik parka? Bilaretik. Bila... Bila... Bila... Ez ditu, ez ditu, ez ditu. Egi eralaketan. Egi eralaketan. Egi eralaketan. Ado, esparraka. Eta ze harra bostu edo batzua eta ere, du? Jakes Borteiru. Jakes Borteiru. Bai, hor susun. Eta zerbait, bakizu ze, Xai Yabasina izun? Ez, bon, duku eta zen. Eh. Ah, behar eskerik handi txurdin parte hartuik. Eta beste bat arte. Jo. Eguerdia eterdi igan ikbait utugu berri eta igan behargia gia egita hor rentako beinat laruri prez dugula Beniat! Egerdi hon, Julen, et egerdi hon, gwe beha sale horroer. Eta CSG edo gizarte zer gaurro korren ere forma dunek die pakatzen. Horren salhatzeko boste hun bat zien, baiunako kariketan goizuntan, setarzunak marga forestiekin. Orueko amategian hanebai manifestaldi hunen salbatzeko neskenegun goizan manifestaldi bat antolatzen du. Amategian alteko kolektiboak elgarretatzian helbuia karikako indaren jakustia. Eta gurzen aldiz, olue kantin justokin gurseko konzentrazioa kampamentian ekitaldi berezi bat eginen dien eskene gunian, siberoko mugan, omenaldi aldi ekitaldi bat egiten duna farroako goberniak, beste hainbat elkarte eta nekilan, nesken neskene hiuehun eta hiutan hoita hamar bat eh, familiekin gursetik igamdien bostehun nafartarei omen aldian egiteko. Eta demon aldetik zertangi asimun. Ebe denboan aldetik, ebe egun otan, ekia tekila jaun eta jabe, nahiz eta odai zumbait izan esker eskuin, bena erramezala, ekia nausi eta hotz behuak ebai goa junen tila, hogeita sei osketan batuko balin bada kostalian, barnekalian hogeita sortzi, hogeita bedeatzu osketa larte bai iganengia. Eta gizarte zerga horoko raen edo CSG haen erreforma erretretadunek die pakatuko. Macronen goberniak jakinazidu, inazidu, kutsa hoi ehuneko seikako txeyetik, ehuneko sortzikako txiualat emendatuko zela, horoko kiago adinekuen jos ahalmenak apaltzen dien henian, erretretak emendatuk izan litian galteginik da, ostegun goizuntan baiunako herriko etxe aitzinian eginden manifestaldian, Bostehun bat jente, bediatzu sindikatiek deituik CGT-FO doano solider, bena ebai, frente sozialak huyantu dia, erretretadunen kontrako mendeki asal du, horzen Pierret Fontenaz tarnoseko hausapes horiak. Korera miniz, iziarriko koreran, nola gure xaharer, eh, eta xaharer ez, gira adik guzietako eken, gure retretak tipia da guai, ez da lehen hauko retreta handik, eta goa nahi dute ono jende tipiak eh, hartu, zenta guk nahi du uh, untsa bizi, frantziari emana du gure lanekin. Igiru izatzen ez dira bate respetoi guretako. Eta hori uh, eh, gaiza guri onartzeko. Gu deia laguntzen du gure hortipiak. Ni badut uh, alabat, ez du, ez du, ez mila euro okoitean hilaitean, bate, eta gu, beti hor gira laintzeko gure haurtipiak, gure, gure haurrak e, guai. Bena erretreta tipia du guai gari ege Eta hek, zer erretreta okuen dute. Ez da posible, gu badige sosa badela. Zenako ez dute eta lautaren miliar hor badela frodan. Hain txeka jo mardu eta hartako behar du eigarretatu. Zaharra, gaztiak, oro, askida guai, eh? aminat intiahola. Uh, eh, bena behar godu, behar godu biziki bortizki gure kolera eman eh, gainak. Eta jakin 1000 euroko retreta dian batentako CGS zergain emendatziaikin berreun eta lau euro galduko dutiala. Langabezia emendatu da berri zebai departamentian, hoidie jakin azia NPOko azken zenbakiek, azken hiu hilabetetan ehuneko bat kakotx sortziz goatu da, hotx boste hun bat langabe habo, otat hoita hameka mila lauehen langabe badia gue departamentian. Eta urueko amategian salbatzeko nesken egin huntan, hoita hamarraik manifestaldi bat antoratzen du amategian aldeko kolektiboak. Elgarretatze hunen helbuia karikako indaren jakustia, setarzunak zuekin maite lepaia. Untxalaz, abentu mediko eskazaengatik amategian zaretzeko mania emanik izan da. Lekuko hautetxi langile eta orokorki biarno eta siberoko bizizaliak mobilizatuik dia amategi hoi zabalik etxekitzeko. Eta lekuko hautetxiek mandien lanai esker, sortzi mediku preslitzate oloroneko ospitalian lanin aitzeko. Hautetxiek galtegiten dia administrazioniai iuai parte harte zene erabakietan Robert Barreio oloroneko hautetxia. Euh, nous voudrions être euh, dans les discussions qu'il va y avoir avec ces médecins. Nahi dugu parte hartu mediko hoiekin eginen den alkarrizketetan. Nun eta noiz lan eginen dien, oloronen edo pauen. Des arguments soient mis en avant pour dissuader. Hilabete saias zuin izanen den eta beste. Ez genuke nahi mediko hoiek gibel egin dezen arazu baten edo besteen gatik. lan seiuza eginik izan da eta nahi dugu parte hartu buiala arte. Paueko ospitalian gainda mediko hoien ibilbidian aztertzia eta zuzendaiak dionaz egun mediko bat baizik ez lizate prest oloroneat jiteko. Bestalde, lekuko hautetxiak urietaen hamekan erezebituik izanen die paizen osagari ministeritzan, bermementuan jakinen da amete egia salbatuik denez edo ez. Manifestaldia nesken egunean hamarrak eterditan eginen da ulueko su prefetuaik abiatuko da haitetsi eta herita handan abatek partu, parte hartu beharko likie. Eta treina beno batxago da finanzamentia, jaikitzen haidien eta jaikiko dien AHT salhetarsun handiko treinak behar dutien hamabi miliar euroak nuntik elkiko dutun RFF edo Frantziako burduin bidiak, hastizken goizuntan, eh, kad ingoameneko elkartiak, puntia egine nahizian, finanzamentiaz justokin dena espeita argi ben ustez, Europaene finanzamentiaikin legaren impozatuz edo ano sos jesaite baten bidez etxakin nuntik elkiko den, 2000 hamahiutik finanziazioa lantzen aidea politikoak denge finkatu gabe azkenian, deputatu ohia eta birduin saian adituk den Gil Zavariekin mintzatu da elkartia, kadek salhatzen du haren dena ulhundela eta argitu beharko dela laster finanzamentu arenkua hoi. Hilabete hatxarian, hogeita bost migrante jindia baiunat, afpa gehitien formakuntza zentroan egoitzan, aterbetuik dia eta hor egonen dia, urte urentzi alarte, Afrikatik izinik habosik, arrazu politikoz ihes eginik ben herri aldetaik, aterbeia zentroak du egonaldia antolatzen, geho ehun bat jentek laguntza gehitzen jelaik, ostegun huntan biltzare bat antolatuk da afpan justokin eta aizoko jentiak hortat kumit dia biltzara sei honetan edo seiak eterditan abiatu behar luke. Eta gurseko konzentrazioa kampamentian ekitaldi berezi bat eginen dan eskenegunian sibioko mugetan. Denboan, biarnoan gurs gunehoi departamentuko hiu geren txia bilhakatu zen paue eta bayonaen ondotik batzari gune bat izan beharziana, bigeren gerlaen konzentrazioa kampamentu bat bilhakatu zen askenian, omenaldi bat eginen duna farroako goberniak beste hainbat elkart eta instituzionek ilan, Neskene egun juntan, hiuehun eta hiutan hoita hamar bat familiekin, gursetik igandien bostehun nafartarei eginen dieie omenaldia, Josu Sueka istolaiak libri bat eskibatu du gursen istoiaz horita zideiku zer importentzia dian memoia lanan egitiak. Pasarte historiko hori hain lotxagarria zen e, Frantziako agintarientzat eta Frantziako gizartearentzat neurri batean, e, hori zera errestu zuterako edo, eta gainera kontutan izan beharko dugu, e, bigarren mundu gerlaren urtetan, ara eraman zituzten ez Espainiako refusiatuak, baizik eta Frantzia osoan zeuden refusiatu, deportatu, antinaziak, komunistak eta bar, eta bar. Eta horietatik asko, eraman zituzten berroita bitik aurrera, ausbitzera, hiltzera. Ordun pasarte historiko hori ezen e, Frantziako loriaren zat, o, e, zera, lotzaren zat baizik. Eta hori delatan ikustu dut, e, erabakizuten deusestatzea, eta urtetan eta urtetan horren inguruan isiltasuna izan da. Hala, hitzordia da, neskene gunian eta Nafarroako gobernuko ordezkaiak hor izan behar lukien. Iratxe Sorzabal Euskal Presuen tortura salhaketa ikertuko du askeneko Frantziak, 2000 eta batian txilotuik izan zen, torturak xalhatu zutian eta salhaketa hoi sinhez gari denez aztertuko du guai. Sorzabali Istanbulgo protokoloa aplikatuko zaio, horren bidez 2000 eta batian hotx azterketa psikologikoak eginen dioie, 2000 bateko deklarazio hua tortura pian egin ote jakiteko. Eta kirolekin urentzen dugula Sanko baluan Europako ligaen bigeren egun aldia ostegun gai juntan, Erresiako Zenit, St. Petersburgeko Zelaian, Junen da Donostiako Erreala, Bilboko Atletika aldiz, Ukrainiako Soriai batzaria eginen du, Barda Champions Ligak jarraiki du, Paizen bat batekin Munika ikuntre hiu eta bat, Atletico Madrida bat eta bi galdu du Chelsea kontre eta Manchester United da nausitu Moskuko Zelaian, lau eta bat. Eta hoiko hoeranik, ondoko puntia aktualitatea ekin xarri xe dukezie. Bernadet ilan arrestiko lau honetan. Eguer di behoita, bi minuta ziganik, iratietan, mundu zabaleko berriekin, jarra dugula, egunoz bezala, eta hasteko Europako batzordiak, beroita hamar mila, errefugiatien errezebitzeko proposamena prezentatu du. Hoiek Europa batasunetik kanpo dien estatietaik jin litaizke, hortako batzordiak bostehun miliu euroko lagungoa ezarriko dudagun bi urtetan, hamar mila euro iheslai bak hotz, Europar batasuneko herri aldeek, italian eta grezian dien la, e, kajik berreun mila iheslaien errezebitzeko epia urentu den ber hastin egindie proposamen hau, epe hortan aldiz kajik herri alde bakar batek ez dutu bete be Ehun, hogeia baizik espeitu, espeiti elekuz kamiatu, Malta izan da helbu ya gaintitu dian bakarra, Finlandia eta Irlanda hulian dielaik, hale egutien guan bat batarsunin, Espanya iduak behar zenaen ehuneko hamahiua baizik estu gerizatu eta frantziak ehuneko erogeita bata, Poloniak, Hungariak, Txekiak, Republikak eta Eslovakiak zuzenin parte ez hartzia jabakizien. Eta plan B, eta plan berriaen helbuia ez da jadanik Europako batasun indien iheslaien banatzia, kota sistemaen porrota ikusik, Europak batasunetik kanpo lehen leru handien estatietaik jinen dia, Turkiatik, ekialde hylianetik, Afrikako adaretik eta Afrika iparaldetik. Etzisk, ikastetxetan ebai kataluniako prozesiak ez tabadak ekartan dutu. Atzo aipatzen gine boskalek hugi jaiabiliko zutien ikastetxen zigilatzeko edo zerratzeko manhatu ziela kataluniako justizia usitegi nausiek, nausiak mozoer eta debeku horren aintzini ea zuin jarrera, jarrera ehartuko dien Kataluniako Poliziak eta Neuriai nula bu eginen dien heritarek, bozkatzeko eremia baita jokin, bena aldi beian, komunitatean rol garantzitsia bilakatzen aida erreferendumaen babesteko, debekiak debeku, hezkuntz komunitatiak ekol obert, sedo eskola zabalak plan aurkestu du, helbuia argia die, igantin boskalekien zabaltzia, webgune, webgune bat e prestatu die, eskolobertz.eu, ikastetxiak zabaltu nahi dutienek, hala edo han e izena, behala hoita bos mila lagunek eman diehen izena, diotenaz eskolen zabaltzia, edo eh, da eman ditaiken demokrazia leksionek handiena. egi! uen uenbako txila! Aktualitatea ipatzeko saio berria! Astenetik ostia lila julen girezekin! Eta zeberin jarrikitzen dugula Turkiekin uh, mintzatuko bagia eta aipatuko badugu glifosat eh, Monsanto eta oro barbatasunaz mintzatu gabe musikaz jarrik dezagun Macron izeneko kantoia Lesal Majeste berbat aldia ezagutuko izi edo stiloa berriz ezagutuko tanto eberi hau igan astin elkitakoa da. marche ou crève, marche ou crève. La France on marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. Avec ma copine Angela, oui, on va mettre la France au pas. La dictature économique, c'est ça mon programme politique. Ni élu par le FN, je remercie Marine Le Pen. On se rend service entre bourgeois, chez les riches, on est comme ça. Maintenant, je suis ton président, président, président. Oui, du con, oui, du blanc, oui, du blanc, oui, du blanc. Va falloir entrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. marche ou crève, marche crève, marche crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. bienvenue en Macronie où les riches enculent les petits. On va te faire une vie d'enfer, toi le prolo, le fonctionnaire. Mélenchon, mitard, la France insoumise au placard. On m'appelle Macron le banquier, ma devise c'est l'IPC. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir rentrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir serrer les fesses, car j'envoie les fesses. La France en marche, marche ou marche ou marche ou La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. Sal Majeste egun entzuten hor Macron izineko kantoia ekin eta hor eguerdi edo uen mako txak hama big minutaz iganik dutugulaik jarrekitzen dugu uh, gue kronika ekin glizofata haipagai aldihuntan Irailaren hogeita marrean larun batez lusoko plazan Amabi oren bakearen alde Orain presoak Beste batin gunea eguerditatik goiti idekia. Bitatik goiti, amabi horren kantaldi, dantza eta kontzertu. Janari eta edariak. Gurekin izanen dira besteak beste, maialen errota ere, aire aizpak, bilaka eta elirale dantza kompaniak, Xabi San Sebastian, Sorotan Babies, Poligorn eta Willis Drummond. Sartzeak bertan amak eurotan. Joan! bazatozte momentu gozo baten pasatzea bakearen alde irailaren ogoita mahan luson Eta erran bezala egun glizofata dugu aipagai, balinba entrepre edo Monsanto eta Europar bat harzuna dugu aipatuko, balinba entrepresa hau ezagutzen duzie, ba jerek arra e Yoshi behitzin, eta hunen raundepa, ba famatia behar bada e, jadanik, ja bili duzie hedatiena den lantai hiltzailia edo erbizide dela da, eta hortan den prinsipio aktibuak edo belan egiten dina da glizofat delako molekulai esker. Munduko Osagarri Erakundea, edo OMS-ek, minbizia ekarten dutien ekoizpenen zerrendan sartu du 2000 bosteko txosten baten ondotik, ber Europako bat osagari Osagarri Erakundea, edo EFSA izenekuak, ebait txosten bat egin dihunen gain, ben ondorio desberdinekin ezpeitu minbizia ekarten dio hundek. Zentako haipatzen dugu hau egun, be legalitatia ez da behitatuik behita uano Europak bat harzunin momentu juntan, italiako stampa ingin Inglaterrako The Guardian eta RMC Frantziako komunikabidek, Jakina Zidie, 2008-eko txosten hau, Europar, eginak, Europar batasunin eginik izan dena, hitz ez hitz Monsantoen idatzietaik arrahartuk izan dela. Ehun horri alde Benohabo hitz ez hitz kopiatuk izan diela, saltzaidean idatzietaik. Hau dela EFSAE edo Europar Batasunain txosten ah, habo sogitez agertzen da zorostasun zientifiko pikoik e ez dela. Nula egiten da ikerketa zientifiko bat. Goi gai hortan ezagutuik dien zientifiko sumait izendatzen dia publikoki eta Europar txostenin eh, aliz universitalaiak baizik ez dutiek humitatu zientifiko izendatuk, edo zientifikoak izendatuk, hasten dia horrei buzko literatura zientifikoak obiltzen analisiak, metodoak eta ondorioen ezagutzeko. Estudio hoik komparatzen dia eta metodoak kritikatzen dia, eta sortut sogiten da ea interes aurkako tasunik edo konfidentere delakoik badenez ikerketa, ikerketa hoietan. Estudio sumait adibidez, industriak pagatuik izaten ahaldia, ordin azterti ondotik, estudioak o metodoak eta interes aurkako tasuna iritzi independent eta publiko bat emaiten ahaldie. Betie, hen metodoa esplikatzez. Glizofatiaz den txostenin, aldiz, haitatuik die izan dien aditiak ez dakigun urtien eta sumait eh, ebai estie, edo sumaiteke estie txostena izenpetu. Sentako sorostasun eskash hau, ebe CEO EO, besteko Bernius Kampoko erakunde batek estudio bat jamandu EFSA edo Europar Batasuneko Osagari Agentzia Hunez, Hortaz, eta huien bera kajik horden bi pertsonetaik bat interes aurkako tasunetan dela edo uh, konfidentere delako batetan dela ehuneko berruita seieko zenbakia elkidu Nien ez da eh, pentsatu behar, edo ez dugu e, uste uken behar UFSak. Eh, ba besten hal gutila. Eta balin bahunentako ez diegiazko inkestaik jaman gai hortaz, industrialen erranak kopiatu dutie. Europak txostenen elki ondotik jente hanitz galtozka izan dia, nulaz. Munduko txosten batek erraiten ahal ondorio edo minbizia ekarten eh, dila, eta Europar uh, txosten batek hiu haste behantago egiten dilaik, erraiten du mimizik ez dila ekarten. Europaren barra postia izan da ezberdintasun handiena da, huk konfidenzial dien datiak edo zenbakiak eta industrialenak ebai uh, jabili dutiela eta aldiz munduko organismoak ez dira jarakoik egin. Pentsa ordin zenurako interesadian Monsanto saltzen diana uh, saltzen diana minbizik ekartzen ez dira erraiteko. Monsanto izan izatez saltzaile handiena, ez du eranen be ekoizpenak izpenak minbizia ekarriko dira. Horrei esker guano saltzen ahalda hau eta, eta hoi eta hunek enoen trepresak, soz jabazten jarraikitzen dira. Hoi egiten halda ferren sekretiaen legiagatik, Monsantok eman dutian datuak o espeitia ezagutzen ahal legehunen gatik, eta mena eskertiar eta berde sumaiten presioniagatik suma, datu sumait publiko eserik izan dia, eta CEO, edo adejaz haipatu eh, dugun gobernus kampoko edakundeak, zientifiko independente sumaiter jakurazi dutu Monsantok eman zutin datu hoik, eta zer diote? Ebe industrialen estudioetan ebai agertzen da gliz, uh, eh, glifozat horrek minbizia ekarten dira ordinezen entreprisaen zenbakietan uh, ez agertzen hoi, bena ondorio edo Europar batasunien txostenian. Justo hitazteko, eh? EFSA eh, e erakundia edo Europar batasuneko osagari agentzia hunek haitatzen dila boste hun milio pertsonek ze jaten ralien edo ez apetitu hun! ehz Zirimola! Urriaren seian ostiralarekin ezpeletan Sartu gure lehen Zirimolan Bederatze goiti Ze amaiz Pielete Anestesia Biarritz den skul Informazio gehiago gure webbunean EHZ-a marra Eta hauen bako minuta edo bos minuta eskaz dutugu laik Turkia la iganen edo azken aitzineko kronika la eta hala hortan edo horrekin urentuko dugula egunko eman kizuna. Azteoz baten ezagutza. Atzo ikusi dugu nula Erdoanek, 2000 abedatzean oposiziokuak atxilotu ondotik protesta gehuotagutiago hunartzen zutila, bortizki zaphaltzaz. Eta ikusi bagunin hauteskundiak eskundiak zutila gulen anaidiai esker, egun kuen bian arteko zatiketa dugu aipatuko. Erdoan, boterean izan kiestu habo hoien beharra, Hen eskoren kontrako erreformak bozkaziko dutu eta gulen anaidiak harrapostu giza, interneten publikatuko dutie hainbat dokumentu erdoaneko hunianekuak korruptioz akuzatzen dutinak. Eta ergenekon hausia jamantzien epaile berrak gulen anaidikuak dia dosier hortaz arduratuko. Erdoanek azpi joku edo komplo bat dela dio, bien arteko gerla hasi da. 2006an, ahultuik izan kie, armadak esiatuko du datatur kondarriaen babesten edo laizitatiaen babesten estatu kolpe batekin. Armada kariketa juiten da parlamentia hartzen, bena berdenboan erdoanek populazionia deitzen du manifestatzia eta jente andana estatu kolpien kontre kariketa juiten dira. Hale armadak hainbat puntu estrategiko hartzen dutu. Erdoanen atxilotzia eseatzen du, bena estia heltzen, eta jente hanitz kariketa izanki estatu kolpiak porot egiten du. Eran behar da armadak ezila sustenguik txerkatu politikaietan. Eta Erdoanek estatu kolpe hoi gulen anaidiai leporatzen dio horrek bere autoritarismoa indartzen du hau bihar berize ikusiko duguna. Asteoz, alde baten ezagutza. La portaren BILZARA duriak bat ustaritzen. Ameketatik goiti ibilaldia, latxagelatik hasiko dena. Animazio frango, karroak, ziganteak, txistulariak, dantzariak, gaiteroak eta bertsulariak. Zintzur bustitze animatua, txaranga eta gaiteroekin. Jateko aukera ezberdinak bietatik goiti, ustaritzeko ikastolak eginik. Pintxoak, burger, asoa. Bostetatik goiti, konzertuak. The Very Small Orchestra, Vorsicht, Daunak. Da. Shabat Antigabe egon guzian ostatuan garagardo fresko, alkohol gabeko edariak eta arno goxo batzu izanen dira. Aurrei ere pentsatu dugu haientzat puzkariak! Eta zeberi emankizuna egunko hortan urrentzen zaikula eskerik hanis behazale guzier horregonik eskerik hanis parte hartu diener jokietan eta... Jakin ezazia interneten entzungai diatekila edo datekila emankizun hau atzukua ebai eta guai da nigoiti o interneten uskaliratiak.eu suwebunian entzuten halko diela. Turkia ekin urenteko dugula bihar, dagun hastin erruxia ekin hasiko gelaik, eta zieke bai, eh? Turkia lajun balin eta sien esperientzia kuntatu nahi balin baduzi edo lekuko partekatu, plazekin deit gitaitzi egunat, eh, irratieta eta elkarizketa bat eginen dugula, igan dila bihaste venezuelan, uken gunin eh, edo bidaia lai bat, eh, bezala egiten aldugu beste herrien beste gabe, uh, eh, arresti goso bat igan ezazie biharrukenen dugutugun kronikak izan edo kronika izan delaik hasteko aktualitatean arrikusteko, bai arrikusteko pada demoa hartuko dugula hoi eh, beti zeberi emankizun Huntan beste gabe izan untsa berriz arte eta ekiaz balia ez uh, eh, balinba urteko denboaik azken edo denboa hain goxo izanen dela azkenetan beitate izan untsa.